par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Kā katru ceturtdienu, labās ziņas, un es esmu studijā Silvija Gresta. Un kā katru ceturtdienu atkal ir kāds viesis, kāds cilvēks, kurš jums pastāstīs kaut kādas labas un interesantas ziņas. Un šoreiz tas ir jums jau pazīstams cilvēks, jo viņš ir bijis rādio arī, bet mēs tad vairāk runājam par mūziku. Tas ir cilvēks, kas ir, nu, par viņu internetā rakstīt, viņš ir dziesminieks. Viņš ir uh, režisors, viņš ir producents pasākumu, um, jā, nu, arī administratīvs darbinieks. Vienmēr sakot, multimākslinieks Arnis Miltiņš. Labvakar visiem! Labvakar, Arni! Prieks tevi šeit satikt, un uh, es, protams, uh, mīļā rādījuma arī klausītāji, gribu jums atvainoties, jo uh, bija arī iecerēts, ka Arnis nebūs viens, bet viņš būs kopā ar savu draugu, m, mm, diplomātu Rolandu Lapuķi. Tiemžēl jāsaka, nu, aizņemtības dēļ Rolands Lapuķi nevarēja ierasties, bet Toties Arnis ir jā. visā savā godībā. Sveiks, Arni! Un vēlreiz, un um, jā, eh, es tev uzreiz um, gribu teikt, eh, nu, tu droši vien nojaut, kāpēc es tevi ļoti uh, aicināju, jo es uh, sekoju līdz Facebookā tavām gaitām, uh, ne tikai uh, tām, tām, ko tu dari Latvijā, kā tu ceļo, un uh, iepriecini daudz Latvijas iedzīvotājus ar, ar savu dziedāšanu jā, kaut kur, <laughs> kā pagadās. <laughs> kaut, kaut kur, jā. Bet eh, patiesībā šoreiz, mm, nu, man pārsteidza pēkšņā mm, bilde, mm, fotografija eh, tava un arī Rolanda eh, Facebookā ar tādu komentāru, un es sapratu, ka jūs esat Ukrainā. Un uh, es domāju, nē, nu tu vienmēr esi bijis tāds traku ideju, um, tr traku ideju cilvēks, un viņas arī re, šādas trakās idejas realizē. Bet tas, ka tu esi tik pēkšņi Ukrainā, un neviens to īsti, ne, nu es katrā ziņā pat nenojautu, ka tev kaut kādas tādas ieceras ir. Pastāsti lūdzu, kā tu tur nonāci, kā tas vispār, jā, nu, ko tu tur darīji, kur tu biji, uh, nu jā, un es no tā paša Facebook tevis rakstītā sapratu, ka šis ceļš un šis eh, ceļojums, kas varbūt arī nebija ļoti garš, viņš eh, tomēr ir ļoti ietekmējis tevi, kaut kādas atziņas devis, un eh, es domāju, ka šajās labajās ziņās mm, tas būtu ļoti vērtīgi rādījumam arī klausītājiem, kas ir gan cilvēki gados, gan arī jaunieši, varbūt šīs tavas atziņas mm, būtu vērtīgi dzirdēt un uh, no tā kaut ko varētu gūt labu, protams. It sevišķi šajā diezgan pasmaja, pasmagajā un, un, un pabaisajā laikā, kas ir diezgan tumšs jau arī. <laughs> nu, lūk, jā, tad uh, kā jā. tas notika? Varbūt sāc no paša sākuma, pirms tu, pirms uz turienu tu aizdevies. Um. Jā, gada tumšākais laiks, bet patiesībā jau pēc pāris dienām viņš sāks palikt tā kā gaišāks. Tā kā Tā kā mm, jāizbauda. <laughs> Jā, viss šis, eh, šis, mm, šī ideja, šis projekts, eh, patiesībā mm, es, es tikai atsaucos, es atsaucos telefonu zvanam, kā vienmēr mūsu dzīvē pēkšņi kāds pieklāvē pie durvīm, kāds piezvan pa telefonu un man piezinīja Rolands Lapuņu un saka, vai tu negribi braukt uz Ukrainu? Uh, Tā vienkārši. U, jā, tā tad mm, žurnālists mm, Arnis Šablauskis, viņš eh, tā ilgstoši darbo, darbojās, darbojās pa Ukrainu, un viņš bija uzsācis projektu, kurš mm, tātad ziem, Ziemassvētku projekts, ehm, piparkūku sirds ievainotiem Ukrainas karavīriem. Un uh, tika, tika, tika šeit tātad arī vākt, vākt ziedojumi, Arnes, lai, lai, lai, lai to visu, lai šīs piparkūkas realizētu, nu, Arnes ļoti nopietni strādā pie, tātad, pie, pie šiem visām lietām, un Tas ir tāds ziedojuma vākšana kampaņas, ja tāds. Jā, nu, cik, un šoreiz... cik es saprotu, jo <laughs> patiesībā, jā. uh, eh, godīgi sakot, jā, tu, tu teici, nu, tā, ka tu to nezināji. Es patiesībā, mm, es to arī neafišēju godīgi sakot, es tam visam kaut kā iekšēji gatavojos, jo mm, ir viena lieta, ka tu, protams, tu kā dziesminieks un tu koncertē mm, dziedi cilvēkiem, dziedi un sarunājies ar cilvēkiem šeit Latvijā, kuri tev saprot. Un savukārt tur mēs ar Rolandu mēs devāmies, devāmies uh, uz turieni, tad mums pamatā dziesma, mūsu, mūsu pamata repertuārs bija, protams, latviešu valodā, kaut gan, protams, bija arī citas valodas, jo me, mēs kā pamatu, pirms diviem gadiem mēs ar Rolandu, mēs, mm, mēs kā mēs esam ļoti sen pazīstami, Jā, uh, un, uh, ļoti sen. Arī, nu, katram ir bijusi, <laughs> bijusi savs karjeras Jā. laiks, un mēs it kā esam reti tikušies, bet tās reizes, kuras, kurās mēs esam tikušies muzikā, tās ir bijušas nu, mūsu pašiem ļoti nu, tuvas. Jā, es gribu piebilst uh, klausītāji, Rolands Lapuķi ir ne tikai mm, diplomāts nu, šobrīd jau pensionēts diplomāts, mums bija tā laima ar viņu tikties, tad, kad viņš bija Vācijā. Jā, viņš bija otrē... bioloģijas skolotājs Minsterē. Jā, un tad viņš strādāja vēstniecībā, un tur mums tā, tā dziesminieku ne, bet versijas dziedāšana tur bija saistīta ar, ar to, ka Latvijas, Latvijas vēstniecība mūs uzaicināja kaut kādos pasākumos. Tas ir ļoti sen atpakaļ kaut kādi 90. <laughs> gadi, tā kā tas, no tā tas... laika. Un es gribēju vienkārši piebilst, ka Rolands Lapuķa ir arī dziesminieks, viņš spēlē ģitāru un ļoti labi dzied, un jums ir bijuši kopēji koncerti, cik es saprotu, jā? Ja? Es, es ar viņu mm, iepazinos, tad tajā laikā es vēl dziedāju valsts akadēmiskajā korī, kad Rolandam bija 89. gadā šķiet, bija viņa, viņam bija tūra Latvijā. Nebeidz no mikrofona. Un, jā, paldies. un es, es piekritu iesildīt viņu koncertu, tad, tad es dziedāju pirmo daļu, tas bija Valkā toreiz, un mēs kaut kā, nu es tā mēs tā viens otru sajūtām, mēs palikām, tā, mums bija tās draudzīgi, nu, jā, mums izveidojas tāda draudzība, un tad, kad, eh, tagad, eh, kad Rolands jau viņš tad, tad bija ārā prom no dienas, un arī es, eh, tā teikt, veiksmīgi kļuvu par valsts stipendijātu, sasniedzot pensijas vecumu, mēs satikāmies, un mēs iedomājamies, ka mēs varētu nospēlēt koncertu, un mēs izdomājam šo koncepciju, kur saucās paralēlais laiks, jo mēs katrs nākam no, nu, mēs abi esam latvieši. Es esmu dzimis un audzis Latvijā uz vietas, viņš ir dzimis Francijā, Parīzē. Tātad viņam blakus, blakus bija lielā, lielā franču kultūra, tātad patiesībā latvis, latviskais, bet viņam šis, šis nu, fra, Jā, franču segments. Ietekma, ne? Mhm. Mēs dzīv, es dzīvoju Latv Latvijā, bet kā mēs atceramies, tā teikt, 50. tas 60. gadus, mums bija ļoti gana liels krievu, seg, krievu kultūras segments, kur, protams, mm, arī, mēs vienkārši tāds bija, ja? Jā. un mums likās ļoti interesanti, ka mēs Šajā programmā paralēlais laiks mēs e, katrs izgājām cauri tām dziesmām, kuras bija veidojušas mūs kā personības, e, mūs, nu, kur, kuras mums bija svarīgas. Tur bija gan tautas dziesmas, e, ko viņš bija dziedājis, lai viņš sajust šo latvietību. Uh, Eh, un mēs, eh, un tā kā mēs iepazināmies atmodas laikā, tad, protams, ka tas bija, tur bija gan valdes satāls, patiesībā nu, bija šis gan, eh, gan Māris Putniņš, tātad tā laika jūras vilcāns, ja, ko mēs, nu, tas bija tas laiks, uh, Un šajā, nu, būtībā mēs it kā nācām no paralēlā laika, un mēs un tomēr satikāties, kop, kop, jau, mēs satikāmies jo, jo tie mērķi laikā. un idejas un, un, un, un sirds sāpi jau bija kopēji. Jā. jā, un mums šī, mums patiesībā šis nosaukums paralēlais laiks likās ļoti aktuāls arī šajā brīdī, jo patiesībā skatoties kontekstā uz to, kas notiek pasaulē, mēs arī, mēs ar Ukraiņiem esam it kā mēs ejam paralēlu laiku, lai gan patiesībā mēs ejam vienā virzienā. Un pēc mūsu mm, kopējā koncerta man bija tiešām atziņa tāda, ka nav paralēla laika. Loģiski ir tikai viens laiks, un Protams. mēs visi esam šajā vienā laikā iekšā. Un, un viņš, šis nogrieznītis ir tik, cik jā, ir. viņš ir tāds, kāds viņš <clears throat> ir, un mums vienkārši jāsaprot to un jānovērtē to, cik eh, vērtīgs ir šis laiks, un ko mēs no tā varam ņemt un varam uh, Gan nu, nu, jā, būt. bet tagad, nu, vai, vai šīs te, šī koncerta ietekmē, vai, vai, vai nu, kas tad bija tas stimuls, kāpēc jūs tieši ar šo programmu, ar šo koncertu izdomājāt, un ka jums ir jāizved šī, jāizved šī, šī programma, šī dziedāšana, šis paralēlais laiks arī uz Ukrainu? Uh, nu, tātad šī ideja nāca no Arņiša Blauska. Mhm. Mm -hmm. Arņiš, tātad, um, viss, viss noteikti tā kā noteikti. Rolands bija kaut kur redzējis saticis Sarnu Šablovski, eh, kurš viņam bija teicis, au, oh, atbrauc, atbrauc. Un Rolands bija teicis, kā viņš, viņam ir angļu, viņam ir visas iespējamās valodas, izņemot slāvu valodas. Mm -hmm. Viņš mhm. teica, bet es iedomājos to, ka varētu, tā kā tev savukārt ir krievu valoda, kur, protams, var sakot, ir krievu, nevis ukraiņu yeah. valoda, ja? bet eh, ka tu varētu, kad, kopā, nu, kad mēs varam kopā, kopā doties, un eh, patiesībā tieši šis arī ļoti nostrādāja. Tad, tad protams, kad mēs sākām, es, es arī centos, bad, bad, vadīju konferences, tad, tad programmu sāku vadīt eh, angļu valodā, bet tad es vienkārši saproti, bija, publika bija ma, mūsu vienaudži. Uh, Jo tad, tad tie bija cilvēki, kuri bija vecāka gada gājuma, kuriem, kuriem tieši tāpat bija šī padoma pieredze. Un ka tu vienkārši jūti tos knifus un situācijas, ja, kuras, kuras, teiksim, Rolands vienkārši, viņš to savā ziņā varbūt arī nevarētu saprast, ja, jo viņš ir dzīvojis. Es nu, noteikti, nes, vidē, es noteikti nes, nesaprastu, teiksim, franču humoru vai vēl kaut ko, vai kaut, mm -hmm. kaut ko mhm. saistīt, ja, jo Bet šajā konkrētajā situācijā bija, bija eh, tiešām mums bija brīnišķīgi tas, kad Rolands šo savu stāstu veda, veda, veda angļu valodā. Es, es, tu tulkoji? Eh, nu, jā, nē, nu, es, es, jā, es, es, es kaut ko arī pārtulkoju, bet principā publika, publika sapra, Saprot. saprata. Mm. Un es, es publikā pavaicāju, vai viņi neiebilst, ka es, jo, protams, es varbūt arī kāda aiz, aizskarošu, ka es runāšu krievu valodām. Un tā jā, es gribēju saņem... jautāt, kā ukrāņu reaģēja uz to, ka nu, tu tulkoji kā uz krievu valodu, jo loģiski, ka tev ukraiņu valoda nav. Jā, eh, bet tu saproti, tā kā es tev saku, tad, tad šie, šis eh, cilvēku kontingents bija, bija, bija kaut kā 40, 50 un, un, un 60 gadīgs, tad, tad tie cilvēki ar šo Vienauģi. pieredzi, jā, un, un, eh, jā, un, protams, ka mēs braucām, braucām, no mēs salikām nu, būs skaidrs, ka mums būs jākomentē. Piekam, ļoti interesanti, tad, tad afišā bija, ka tas ir bardu, Latvijas bardu koncerts. Protams, ka mm, mums bija jābūt gataviem uz to, ka mēs izstāstam patiesībā tas bija, nos, kāpēc mēs arī šo koncertu uh, nosaucam, um, ka tā, tāds ir sarunu dziesmās, sarunu dziesmās paralēlais laiks, jo, protams, ka mēs komentējām uh, dziesmas, mēs stāstījām par to atmosfēru, kāpēc viņas ir bijušas, kā viņas ir radušās, un kas, piekam, koncerts, nu, nu koncerts vienmēr sākās, vienmēr mm -hmm. sākās ar, nu, ar, ar, ar iesildīšanu, nu, tātad, nu, publika, kamēr viņi iesilst. Saproti, ka eh, latviešu tautas dziesma rām lēnām, rām lēnām, ko Rolands tikpat rām un ar pašcīņu dziedā, mūsu publiku uzreiz sāka dziedāt līdzi. Ja? Interesanti, un, jā. Un mēs, mēs pēc tam arī tālāk, mēs salikām, eh, mums bija tautas dziesmas, kurām ir piedziedājami. Sākas, Bet tas viss bija latviešu valodā? Viss bija latviešu valodā. Uh mhm. -huh. Un es biju ļoti gandarīts par to, ka pēc koncerta pienāca klāt viens vīriņš, un viņš, vienkārši nu, vīrietis, un viņš teica, ka viņš bija, nu, tā kā bažījies par to, kā, šis, nu, kā tas notiksies, jo ir mm, latviešu dziesminieki, ja, bet tas, ka bija tiešām reāli, nu, absolūti, ja, kad šis sanāca kopā. Un, protams, mums arī bija, mums, mums bija arī div, divas dziesmas, kuras mēs, kuras mēs dziedājām ukraiņu valodā. Pirmā, protams, bija Tas bija Maija Pīsņa, tas, ko brainstorms un um, Renārs Kaupers, es arī Renāram aizsūta īziņā, ka mēs <laughs> pošamies un mēs šo dziesmu gatavojam. Un uh, jā, patiesībā pēc, pēc Maja Pīsņa tas bija tajā brīdī, publika, mēs, mēs arī izd, izd, izdalījām tekstu zālē, jā, kad publika dziedāja, mums, mums bija dziesmu sēt kurs un beigās, ka visi piecēlās kājās, ovācijās, tas bija patiesībā fantastiski. Es tev turēšu pie vārdu, ka, mīļie radiom arī klausītāji, mums būs šis tāds neparasts labo ziņu raidījums, jo nebūs muzikālās pauzes tādā izpratnē, ka kaut kas skanēs. Es aicināšu nedaudz, varbūt mēs vēl drusciņi parunāsim, bet tad uh, Arms ir apsolījis uh, nu, Jā. šīs muzikālās pauzes aizpildīt ar savu dziesminieka dziedāšanu. Nevis. <laughs> Jā, un tad arī šo vienu no šīm dziesmām ukraiņu valodā es tev pēc tam, protams, lūkšu kaut kādā brīdī, kad tu jūti, jutīs savu dvēseles aicinājumu. Kad tu sajutīs, <laughs> nu, tu jau vādi sarunu. Jā, protams, bet, <clears throat> nu jā, lasot to, ko tu rakstīji Facebookā, mani pārņēma tāda ļoti dīvaina sajūta, kas, protams, klausoties tevī, kad ir interesanti, nu jā, kad arī klausītājiem ir interesanti, bet es gribētu, ka tu nedaudz pastāst par tām sajūtām, kas tevi nu, pārņēma tur esot. Eh, protams, varbūt rietumu Ukraina eh, nav tik bīstama kā fronts līnija, bet tomēr eh, vai tur bija jūtams un kā bija jūtams šī kara klātbūtne, kā tie paši cilvēki, paši Ukraiņi. Nu, pastāst drusciņi nedaudz varbūt arī par šo, kas uz tevi, es saprotu, ir tomēr atstājis diezgan lielu iespaidu. Tu zini, te ir jāsaka, ka pat iebraucot Ukrainā, tas, kad, nu, mēs, mēs, mēs ļoti vienkārši čērsojam robežu, bet uz pretējo pusi stāvēja milzīga rinda. Es nezinu, bet vienkārši manī, nu, manās sajūtās bija tas, kad, nu, kad es esmu iebraucis valstī, kurā notiek karš. Nu, tā sajūta ja. bija uzreiz, ja? Nu, nu es viņu, es, tu es, tā es tā tādu mhm. sajūtu. Protams, nākamais, nākamais bija, ka mēs nākamajā rītā aizgājām uz varoņu, uz varoņu kapiem. Tātad, uh, es kādreiz nu, zināju, nu, tātad, tātad šī Ļvīva, kas ir bijusi Galīcijas kādreiz galvaspilsēta un um, um, tiešām Eiropijska pilsēta, un es Ļoti kādreiz skaist. vecos laikos, mm -hmm. es pat speciāli braucu uz Ļvīvas kapiem, jo es zināju, ka tur, tur tiešām tas tāds, būtībā tāds, nu, tur, tas, tas vesels kultūras slānis, mm -hmm. Un tad blakus šiem kapiem es arī netālu no šī, nu, mēs, netālu, mēs, mēs tur arī dzīvojām, mēs mitinājāmies uh, katoļu klosterī, tas bija – Svētā Pāvila brālības tāds nu, ma mazs klosters, Svētā Pāvila brālībai viņiem ir pieder, pieder tipogra, nu tad drukas nami, un viņi mm. arī mhm. drukā, drukā varīgās grāmatas un izplata viņas. Un tad, tad mēs aizgājām, aizgājām uz, uz, uz kapiem, uz, uz, uz, jaun, uz varoņu kapiem, tad, tad blakus vecajiem kapiem ir, ir atklāts liels, nu, no, uztaisīt liels, ļoti liels segments, kurš apmēram pa trešdaļu vai, nu, apmēram, kurš ir aizpildīts. Un tas, un tie ir uh, kritušie? Jā, jā? Tie, ir, tie, tie, ir, tie ir kritušie, un tad, nu, tas, godīgi sakot, tas bija ārkārtīgi, tas bija, nu, tas bija, nu, ļoti emocionāli. Tur arī, tātad, bēres, uh, Uz kap, kapi, kapu kopiņas ir burtiski viena pie otras. Uz kapu kopiņām virsū ir divi vai pat trīs karogus katras. Tad, tad vai viens, tad, tad, tad, tad viss plīvo, tad ir plīvojoši karogi. Um, ehm, tajā, tajā brīdī glabāja bērēja divus cilvēkus. Un pēc tam vēlāk tad, tad viņiem pilsētā arī ir tā kā tādi stendi, kur informācija par to, ka Ļvovs, Ļviva atvadās Mm -hmm. Tad cilvēkiem, kur, no kuriem at, at, at, noteikti kur ir atgriezušies brīdī, jā, jau, jau, jā, jau kur, tad, nu, tad, no kā, kur, kuri, kuri, fronts no, jā, no, no kuri, uh, eh, pēc tam pēcpusdienā tur bija tika, tika glabāti vēl deviņi cilvēki. Un Ar, tas, bija, daudz. tas patiesībā bija, nu, no, Eh, tas bija ļoti, ļoti emocionāli, ļoti iespaidīgi. Tad mēs braucām, eh, tad tā eh, viss, viss tas pasākums, kur mēs, kur mēs piedalījāmies, tas bija tāds kultūras centrs, kurā arī atradās ehm, Ļvovas fotomuzejs, kurā, kur, kura zālē mēs uzstājāmies, bet uh, Tad, tad vēl mēs, mēs tad, tajā, tajā dienā mēs jau tur griezām un gatavojām kartiņus, jo tad, tad bija sagatavotas lestenē izceptas piparkūks, ļoti simboliski patiesībā, jā. Tad, tad lestenes maiznīcas piparkūks, kurām bija uh, Ukrainas un, uh, Ukrainas un Latvijas krāsa. Tad, si, si, glazūru virsū, jā. Jā, jā. Mhm. Un, Un uh, eh, Arnis bija taisījis akciju, kur jaunieši, jaunieši un bērni bija zīmējuši tā kā bildi, nu, zi, zīmējums Ukrainas, apsveikums Ukrainas karījiem Ziemassvētkos. Un tas, tas bija nodrukāts, mēs vienkārši to vēl izgriezām laukā, sagatavojām tās karteņus. Tas bija tā, tāds, aps, nu, tāds veiciens Ziemassvētkos. Mm -hmm. Tas būtībā tā, tā sāls bija tas, ka mēs, mēs, mēs pēc tam devāmies uz, uz hospitāli. Tas ir lielākais hospitāls pat laban Ukrainā, kur, mm -hmm. kur notiek viss vis, vis rehabilitācija evakuācija ievainotiem. Tur ir pār pa 1000, um, manuprāt, 1200 vai 1300 tā kapacitāti ir pacientiem un kaut kas pie 1000 ir personāls, kas to apkalpo mil, milzīga. Un mūs, protams, ielaida tādā, nu, parādas nodaļā, kurā, teiksim, nu, kurā nebija bet ar visu to, kur, protams, arī bija cilvēki, tur bija... Vis ar visiem arī, ievainojumiem. Tad, nu, es iedomājos to, ka, ja, ja mēs būtu bijuši, teiksim, tādā, nu, tad, nu, kaut kādā tādā ļoti smagā nodaļā, tad es nezinu, kā tas mums būtu. Jo es varu godīgi pateikt, mēs iegājām pirmajā, no nu, tajā pirmajā palātā, un zarot, kad tev vienkārši aizsit cieti, jā, mm. un tu, nu, mēs, pas, nu, mēs viņiem pateicāmies, mēs pateicāmies viņiem par viņu varonību, Mēs pasniedzām viņiem šīs piparkūkas, arī šīs, šīs eh, grāmatas, garīgās grāmatas, kuras, kuras bija nodrukātas un kuras mēs, un tad mēs ar Rolandu, mēs tur padziedājām pa, pa kādam pantam no, strēlnī, no, no, no strēļķu dziesmām, jā, un tad, tad, protams, tas, kad arī, ka mēs, un tu saproti, tajā, pēc tajā pirmajā palātā, tas, kas iznāca no viņas laukā, es sapratu to, kad, ka eh, jā, jāliek priekšā šīrmes e, emocionāli, vienkārši racionāli, tā, ka, ka tev jā, jātaisa darbs, ir darbs, var cikot, mm -hmm. mēs dalam, mēs vēs vienkārši dalam piparkūks, jo tas, tas kopējais fons, viņš, viņš bija tā, ka, nu, ka mēs arī, nu, mm, un pēc tam, protams, mēs izgājām cauri visu to, mūs uzaicināja, uzaicināja tur tas um, administrators, kurš mūs, kurš mūs vadā, vadāja pat par, par, par, par, par, par, par šo nodaļu, un tad arī saskāros ar to, kad var sakot, protams, ka tu armija, <laughs> Viena čarka, tātad čarka ir par satikšanos, mm -hmm. čarka ir par draudzību, čarka ir par tiem, kur vairs nav, un čarka ir par nākotni. Un tas arī saprot, ka tu tā, <laughs> saprot, un tu saprot arī to, ka tas ir rito, tā, tā ir rituāla darbība. Ja, kad tev vienkārši tu esi klātesoši un, un patiesībā tā visa informācija, to, ko tu redzi, un Tad arī saka, ka tev pēkšņi nu, ievainot viņus, mēs, mēs esam no Latvijas, jā, un viņi saka, vai mēs varam jūs apkampt, jā, pat par to, ka paldies tam, kad, kad, ka Latvija mūs atbalsta, jā, kad, saprotam, ka tev pēkšņi <laughs> vienkārši tas noteikti nāk klāt cilvēku un stāsta ja, par to, ka par to, cik viņi arī ir bijuši rehabilitācijā šeit, cik, cik Latvija ir atsaucīga un cik, cik cilvēki šeit ir labi un skaisti. Ja, un tas varbūt, uh, Tas tā kaut tā priecē un vēl dzēs. Nē, tas, protams, priecē, jā, bet tas ir Un bet... arī tur, <clears throat> teiksim, sit, nu jā, kad var sakot, tas ir, kad, tur arī ir brīvprātīgi, kur ir bijuši, kur ir, kur, kur, kur tur ir nonākuši un kur arī tikuši ievainoti, jā, un, un... Arni, vai tu vari tagad, nu tā, tu vari tagad paņemt to ģitāru, man liekas, kad ir īstais brīdis, bet uh, jā, redzot, cik tas ir emocionāli uh, un saprotot, tas ir, tas eh, ir emocionāli. uh, ka noteikti nevienam cilvēkam nav viegli redzēt, um, nu, tik daudz uh, ievainotus, uh, Ah, un gal galā mirušas cilvēks un vispār saprotot to, ka tas jau velks tik ilgi un, un, un, un, un visi mēs lūdzam Dievu par to, lai tas ātrāk beigtos un, un, un, un labais uzvarētu. Jā, jā, vai tu vari es, tagad mums kaut ko šīs muzikālās pauzes es, eh, es, vietā <clears throat> jā, eh, mēģināt būs, nodziedāt un varbūt ļoti, nu kas tas ir, ko, ko tu šī dziedāsi? Būs, šī būs muzikāla, muzikālā pauze, tātad dziesma, kur saucās Tu un Es. Mm kur es kādreiz uzrakstīju savai bērnu grupai, kur es vadīju, kur patiesībā ir pilnīgi bērnu dziesma, bet eh, viņai tas saturs, godīgi sakot, bija tik ļoti atbilstošs jo katram mums ir savu zvaigzni, kas virs galvas smirdz, katram mums ir divas rokas un vēl krietni sirds, katram mums ir labā griba roku otram dot, katram, katram ja, tad, tad mums ir sirds, ja, tad, tad to nes mēs esam pasaulē, ja, un būtībā šī it kā bērna dziesma, viņa mums likās absolūti atbilstoša situācijai, kādā mēs esam. Es mēģināšu, nodz es mēģināšu nodziedāt. <laughs> ukrāņus, lai piedod tie, yes, tie, tie jā. ukrāņi, kur dzirdēs un kur iespējams, kad... <clears throat> Nekas. Jā. Ti, jā. Gribu pateikt to, ka tas ir uh, Nāģis Griņēvičs uh, ukrāņu, ukrāņu pārlikums ukrāņu valodā. Кожен має свою зирку, сяє що над ним. Кожен має дві долоні, і ж серце з ним. Кожен може за бажанням руку простягти. Кожен має свою пісню, щоб допомогти. Ти і я ми разом на землі. Ти і я під зіркою стоїмо, ти і я, ми разом на землі, ти і я, тому тут живемо. Всіх нас гріє одне сонце світлом обійма всіх нас кличе одне море, хвиля нам співа, всіх чекає спільно небо, де ми будем всі, хоч ми різні, но єдині на рідній землі. Ти і я, ми разом на землі. Ти і я, під зіркою стоїмо. Ти і я, ми разом на землі. Ти і я, тому тут живемо. Jā. Paldies! Tī, jā, Griba, gribējās dziedāt līdzi. Nu jā, Paldies. tad es saprotu, ka šī bija atkal dziesmiņa, kura, nu, kur tu tur dziedāji un... Uh, jā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tas, šī dziesma skanēja, skanēja mūsu programmā Paralēlais laiks. Eh, Paralēli pirms tam vēl bija, ah, tātad, ehm, nu jā, pēc, eh, es teicu, Svarīgi, eh, jā, nekas tagad tu vari drucīt atpakaļ un padomā un tā. Jautājums ir, ah, bet kā tie cilvēki ielās, nu, tu redzēji cilvēkus arī Ļvivas ielās, Ļvivā klausītājs, jums var teikt, ir fantastisks, skaists operas nams, vienreizēja arhitektūra, es atceros to arī kā kaut kādu brīnumu, kas tur ir. Jā, e, cilvēki, kādi viņi tur ir, vai viņi ir, e, nu, jā, protams, viņi noteikti nav neko ļoti priecīgi, zinot, kas notiek viņu zemē, bet kāda bija tev tā sajūta? Tur esot, eh, protams, noteikti daudz ir eh, cietuši personīgi, gan ģimenes vai kāds tūs radinieks ir aizgājis bojā vai kā citādi. Jā, nu, bet tam, bez tam es arī sapratu, ka vai tur var just to, to, to kara klātbūtni tādā izpratnē ne tikai emocionāli, bet nu fiziski jau tur elektrība un tā arī to es gribētu, ka tu pastāsti, jo tas atkal lasītais bija ļoti mani iespaidoja, ja, ka jā, pastāst arī par to tīri, kā tas, nu kā tur var just šo, to, ka tas ir briesmīgi, to, ka tur ir kapi, to, tas skaidrs un... Nu, viņi, viņiem tad, jā, mēs ieradāmies, mēs ieradāmies uh, no rīta iebraucām septiņos, mēs, mēs, mēs bijām klosterī, mēs mitinājāmies tātad, tātad katoļu klosterī, un nu, kur mēs iekārtojāmies, un no rīta sākās trauksme. Un, protams, tajā brīdī tu domā tā, nu, pēc būtības man kaut kur būtu jāskrien. Bet tā kā es nezinu, kur skriet, <laughs> mm, Arnis Šablovskis man neteica, kur skriet. Mm, Ka vispār būs jāskrien. Tā, tā, tā, tā, tā, tēvs Cipriāns arī man neteica, kur skriet. Un nu, tā kā klosterī bija kluss, Es sapratu, ka es vienkārši paļaujos uz situāciju un vienkārši gudīgi sakot, gāju. Nu, e, tam, es, es pagaidīju, ka viņi beidzās, jā, viņi ne, ne, ne, nebija, nebija gara, bet e, tad tajā rītā bija izšauti, laikam, 93 raķetes un 200 triecienu droni, kas bija, nu, tad, protams, neiev uz Ļovu, jā, bet vienkārši tā informācija, tad, tad Tur telefoniski nāk īziņas, kad ir trauksme, tad, tad nu, kad tev uzreiz... Uh, Bet tas let, nozīmē, let, ka tas apdraudējums tomēr ir citādāk, nu, ne, nu, kāpēc protams, būtu trauksme. Protams, tie jau, jau nezina, kurien tas, nu, teiksim, nu, atli, atlidos vai kā tas lidos, jā. Mm, un tātad mm, bija arī elektrības pārāvums, ja, tad nu, nu, no rīta tu pamosties, elektrības nav, vienkārši, nu, nav. Un tu kolosāls, pat, kad tu esi pieredzis, ieslēdz elektrisko kannu, Iespied vēl to, iespied to un nav. Vienkārši, vienkārši nav. Patībā, nu, Nedomājies, ka tev arī mobilais telefons var atslēgties. Labi, kad ir gāze, jā, teiksim, jā. ka tu vari uzlikt, uzlikt ūde, ūdeni katliņā un uzvārīt, jā. Praktiski viss vienkārši reāli, es reāli izjūtu to, kā dzīve apstājas. Viss, jā, ne, ok, esam klāt, klātienē šeit, šajā mirklī, kurā es esmu, bet uh, ir, un, jā, tā kā, um, protams, arī, nu, es... Eh, nu, bet to elektrību taču eh, ieslēdz lai... pēc kaut kāda laika, viņa kaut parādījās. Un Nē, protams, jau var... parād, parādījās, Aha, jā, okay. nu, bet ir arī plānotie, plānotie laika, kad elektrība nav. Teiksim, tas ir jā, taupības nolūkos, jā? Jā, tas ir Aha. Mhm. taupības nolūkos, mhm. un mums bija, teiksim, eh, pēc mūsu koncerta, mums bija koncerts sākās četros, bet pulkstenes, pulk, pulkstenes septiņos sākās, sākās filma Dvēseļu putenis Ukraiņu valodā, un eh, bez zināms, ka astoņos elektrība beigsies. Tātad, eh, no, nu, tātad, no, tātad tālāk viss put, gāja putenis, ar, ģen, eh, ar ģeneratoru mm. palīdzību. Mm, tad... bet tomēr viņš, nu, tā kā viss filma aizgāja no sākuma līdz beigām. Jā, jā, protams, mm. jā, ne, tie, tieši tāpat, nu, kafēnītis arī pilsēta ir tumša, pilsēta ir, var sakot, nu, melna, bet, nu, teiksim, tad, tādos brīžos, bet tur liedz, ka, nu, kafēnītis viss darbojas, tad viņi visi darbojas uz ģeneratoriem. Mm -hmm. Tātad, nu, tātad loģiski, ka nu, nu, ir, ir, tātad viss nu, ir ies, nu, iesaucamais, nu, iesaucamais vecums, iesauc, nu, tātad, no valsts var izbraukt ārā cilvēki, kuri pārsnieguši 60 gadus. Tātad, mm -hmm tātad līdz 60 gadiem tu, tu esi, var sakot, vīrieši. kā rez, rez, vīrieši, jā. jā. Un e, nu, tas savā ziņā, ka, teiksim, kaut kādu kontingentu uz 30, 40 gadiem, tādu bija mazāk pilsētā, jā. Protams, bija, ja, bija jaunieši, bija bērni, jā, bija arī, un bija, teiksim, arī no nu, mana, manas paudzes cilvēki, jo, protams, kad e, viņi visi ir, tātad viņi mm, visi... Un vecumā, ko jau vairs jā, nevar iesaukt. Jā, kas, kas un, ir. E, jā, bet tagad man gribējās tev jautāt, nu, ir tas tumšais laiks visiem un tā, bet tomēr tas ir advents laiks, laiks. Es zinu, ka Ukraiņi e, ir kristieši, protams, e, viņiem ir savu vairāk vai mazāk pareisticīgo baznīca, vai viņi arī ir, vai šobrīd ir šis advents laiks, vai ir arī kaut kādā veidā var just to, ka viņi gatavojas Ziemassvētkiem, vai, vai tas viss ir e, patiesībā tik maznozīmīgi tajā briesmīgajā laikā, kas ir primāra karša? Um ehm, pilsētas noformējumā ir Ziemassvētki. Mm. Ir, ir, Tomēr. tur, jā, tad, tad nu, pils, no nu, pilsēta dzīvo. Saproti, <clears throat> patiesībā dzīve rit savu gaitu. Dzīve rit savu gaitu, bet tātad tev aiz muguras ir šī sajūta, kur el, nu, elso, ja, ka tas patiesībā te ir karš. Ja. Mm -hmm. Bet būtībā pagājuši tātad, vairāk kā tūkstotis dienas. Jā. Cilvēki patiesībā viņi arī ir noguruši no kara, viņi nu, vienkārši jūt to, ka nu, vienkārši daudzas lietas, kuras vienkārši kā zaudē savu uh, zaudē savu, nu, kaut kādu to, to pirmu, pirm, pirmreize, mm. pirmreizīgumu, ja. Nu, jā, sāpes arī, ja tev viņas ir ilgstošas, viņas notrulinās. Nē, nu, viņas notrulinās, tieši tā. Un man jāsaka, ja, kad man, man otrs mans spilgtākais tāds, spilgtākais piedzīvojums savā ziņā bija, ka um, es atzīšos godīgi, kad mm, es neskatījos filmu, filmu Dvēseļu puteņu šeit Latvijā, ka viņi rādīja. Es kā fragmentāri, jo es zinu, ka es <laughs> man, man, tā, tā, es, es, man ir bijušas citu filmas, kurās es vienkārši izslēdzos. Un es domāju, nu, kāpēc man vēl slēgties laukā? Un es nu, vienkārši, tas tikai nu, pārāk emocionāli to tveru. Un šeit es sapratu, ka no nu, liktenis man ir nolicis, ka es šo filmu noskatī, noskatīšu, noskatījos Ukraiņu valodā, ja? Un, godīgi sakot, tas bija tik jaudīgi. Es arī, protams, ka es sākumā es skatījos un kaut kā no tīri to visu uztēru, un tad es pēkšņi iedomājos, bet kā šo filmu skatās Ukrāņi, kuriem pat laban iet karš, saproti, jā. Mm. Būtībā mēs to skatāmies par to, kā tas ir bijis, bijis jā. jā. Un, patiesi, un arī šajā, ne, vienaldzīgi ne, nevarētu šajā, šajā brīdī, saproti, jā. Un tad tajā brīdī kaut kā tu pilnīgi, pilnīgi savādāk uz to skaties, jā. Un, protams, kad film, film, jā, un film izskan un, un uh, rovācijas zālē, saprotiet, ja, ka tu saproti to, ka tas ir kaut kas... Nu, svarīgs, tas ir emocionāli svarīgi, jā. jā. Un nu, patiesībā visu laiku bija, uh, nu, arī, nu, protams, es braucu un es domāju, nu, tad, nu, nu tā, šī viss ir tātad Arņa Šablovska ideja, viņa, aktiv, viņa, viņa, akto, viņa aktivitātes, ko viņš, var sakot, te, teiksim, cenšas līdziet Ukrainai, kā viņš to sajūt. Viņš tur piesaistīs goda, uh, Latvijas goda konsula, kurš arī, var sakot, mhm. ar, ar ko patrunāšu tas viss notiek, jā, un no vienas Bet es puses, saprotu, ka patiesībā tas bija tāds, nu, Ziemassvētku gaidu, gaidās, nu, jā, nu, tādi, tādi jā. vienkārši, nu, absolūti paties... vienkārši piparkūks, nu, vienkārši, nu, mēs gribam tas, iepriecināt, ta, ta, ta, vai ne? Jā, tas bija, tas, saprot, tas bija tīri tāds, nu, nu Mēs, at, mēs, mēs izdarām mazu labu atvedām, darbiņu, nu, vai ne? Tad, tad šo kaut kādu, es pat, pat ne, ne, protams, ka mēs nodziedājām klusnakt, svētnakt, mm. uh, latviešu, franču, vācu, <laughs> angļu un ukraiņu valodās, ja, ko mēs arī sadrukājām, ja? un visaieskustinošākais bija tas, ka tad, tas Romāns Meķeļsks, muzeja, muzeja vadītājs, milzīgs paldies viņam patiesībā par, par to, kā viņš mūs uzņēma, tad mēs sakam, lai viņš sadrukā šīs, šīs, šos, šos tekstus, nu, tur, nu, kur, kur ir vāta, nu, ir visa. Viņš saka, visās valodās, kāpēc? <laughs> Viņš vienkārši nedziedās to. Bet tu saproti, ka patiesībā, tā, protams, kad, ka, mē, ka mēs dziedājām, mums dziedāja līdzi, jā, un saproti, tas bija kaut kā tik, tieši tāpat kā, protams, ka mēs Ukrai, Ukraiņu tekstu saprat, ka tajā brīdī, ka es, <laughs> mēs atļāvām dziedāt zālē, un tas bija, nu, tas vienkārši bija ārkārtīgi skaisti. Nu, jā, jā, es domāju, ka Ukrāņi jau ir ļoti izglītota tauta, un uh, viņiem ir uh, var, vajadzētu būt diezgan lielām dažādu val, uh, valodu zināšanām, ne tikai Krievu un Ukrāņu es pieņem, bet varbūt tas, tas pat nav tik svarīgi. Jā. Mums vispār diezgan strauji tas laiks iet uz priekšu. Uh, varbūt, ka mēs varam nedaudz parunāt arī par tādām labām ziņām, kas notiek kad, kopš brīža, kad Dārns ir atgriezies no Ukrainas, un paldies Dievam, jo nu, tās ir labās ziņas, un tomēr mums ir tāds, um, nu, mums ir tas laiks, ka tūlīt, tūlīt, tūlīt mēs jau zinām, nu, dzims Kristus bērns, kā katrā mūs personīgi, un mēs šo dienu svinēsim, bet līdz tam ir advents laiks. Ko tu dari? Es zinu, ka kaut kas jauns ir noticis, un uh, uh tu esi no lielās Rīgas, tā teikt, no administratīvajām gudrajiem darbiem pārvācies, pārcēlies uz pierīgu, kas ir tad, nu, lauki, ķekava. Jā, pastāsti, mm. kā tu jūties? Jo man liekas, ka tas arī ir interesanti un rādījum arī klausītāji, jums tas ir jāuztver un jādzird, jo es nedaudz parunāju ar Arni, un man liekas, ka tas ir svarīgi dzirdēt vismaz tiem, kas nedzīvo Rīgā, kā Jā, kāpēc? Es, es patiesībā gribu pateikt to, ka, eh, manuprāt, šī, šī, tā Silvija, tava raidījuma nosaukums ir vienkārši super lielisks, ģeniāls. Tas vispār ir, ir Jāņa Meļņikau raidījums, es esmu tikai ceturtdienās. Brīn, brīnišķīgi, var sakot, paldies Jāņa, jā, jā, Jānim, Jānim, Jānim Meļņikam par, par šo. Tāpēc, kad es arī, man patiesībā visu laiku pietrūkst, pietrūkst pozitīvo ziņu, ja, nu vienkārši, ne, nu, nu, un tad tiešām paliek iespējas, kad, kad dzīve ir tikai tāda, jā, jā, kādu kam... mēs viņu redzam, jā, kāda, kāda mums viņa tiek ļoti daudz, daudz rādīta un mācīta, ja. tā noteikti nav, un es es, es, es, es ehm, jā, sasniedzot, sasniedzot valsts stipendijāta vecumu, kā es saucu pensiju, jo pensionārs neskan tik labi kā valsts stipendijāts. stipendijāts un eh, tātad... Ar kā, mūža stipendiju. <laughs> jā, un kā, kā mūža stipendiju, un kā, un kā, un kā, un kā stipendijāts es laimīgi, tā teikt, ehm, es, es, eh, esmu, tātad, es esmu atkal atgriezies darbā, es strādāju Čakaus novad pētniecības muzejā, Čakavā, kas ir, tā kā es arī dzīvoju Čakavas novadā, tad man ir brīnišķīgā iespēja, ka es katru dienu varu braukt ar ritienu uz darbu un apakaļ, pat labam es to nedaru, tāpēc, ka neesmu uzlīcis ziemas riepas, bet es apņemos, ka es to un tiešām bez, izdarīšu. Bez ziemas riepām, bez, no nu, pēc 1. decembra, kā tu zini, nevar braukt, Jā. nedrīkst. <laughs> Nē, Varbūt, tāds, ka var, bet nedrīkst. Zinu, Silvija, patiesībā es tagad esmu, mm, es esmu it kā šī kultūras joma ir viena tā pati, bet uh, es tēt, kā es saku, starp, es tēt esmu starp mums vēsturniekiem runājot, ja, kad, protams, ar, ar, ar smaidu, bet es tik daudz, ko Silvija mācos, es reāli mācos, es pirmo reizi saskaros ar, ar muzeju, tad, tad ar muzeja fondiem, Es neesmu pētnieks, paldies Dievam, bet es, es uzreiz pateicu, ka es varu... Nu jā, jo tu esi kultūras darbinieks, tu neesi muzejnieks. Ka, jā. jā, bet visa mana cieņa, saprot, ir uh, man, man, manām kolēģiem, jā, tur gan vadītāji Inā Rumbiņu un galvenais Aija Grīnvalda, kur ir pētniec, kur vienkārši zina, ab, nu, es vienkārši, nu, tiešām, es abrīnoju cilvēkus, kuri spēja, kuri zina visu, reāli, jā. Par to, par to novadu, es nu, saprotu, par, nu, par, par Čekavu. Nu, ne, pat ne tikai par novadu, patiesībā okay. tie cilvēki, kur reāli zina visu. Kur reāli zina visu, man, man tāds sajūta, ja. Priekš manis šis muzejs nāca arī ar, ar, ar, ar savā ziņā atklāsmi, tad, tad es, nu, es tur vadu, veidoju, veidoju nodarbības, tad, tad ar mūsu sadarbības skolām. Ja skola izglītības programma pārklājas, vai, teiksim, viņi var sap, nu, salā, saplūst kopā ar muzeju, ar muzeja fondiem, teiksim, ar, ar stāstiem no muzejiem, tātad ir šīs muzeja nodarbības. Un um, es, es tātad viņus vadu, um, vadu, uh, protams, tur jau ir, ir nodarbības, kur, kuras es tā teikt, no, nu, nu, kuras es apgūstu, kuras es interpretēju, kuras es varbūt arī jūs veidoju. Bet tu strādā ar bērniem? Jā, es strādāju, es strādāju ar jauniešiem, tātad skolu, skolu no, no pirmās līdz 12. klasē. Mm. Un mana pirmā, mana pirmā, uh, pirmā darba nedēļa man saistījās ar to, ka muzejā notika konferences veltīta strelnieku piemiņas vietām Ķekaus novadā, un tur tāda ir tiešām ļoti daudz. Bija konferences, kurā piedalījās ārkārtīgi, patiesībā ārkārtīgi interesanti lektori, un es pirmo reizi saskāros ar strelnieku tēmu. Es, protams, viņu zināju, es biju dziedājis kaut kādas strēļu dziesmas, jā, bet, kad tu saproti, tu tajā visā ieiekšām, un es, jā, es uztaisīju, es uztaisīju nodarbību, nu, tad, tad man nodarbība, kur es izveidoju, viņa saucās Latviešu drosmes anatomija, strēlnieku laiks. Nākamā, tad, tad es, viņu, es viņu sapratu, ka es viņu veidošu kā ciklu, un nākamā man būs Latviešu drosmes anatomija, būs barikāžu laiks. Uh, Tad, eh, nu, jā, kurā, kurā mēs... Šo vajadzētu, jo man kura... ļoti bieži eh, skatoties dažādas raidījumus un visādas stāsts un pastāsts un koncerts par, par, par uh, eh, janvāru laiku, es atceros mūsu janvāru laiku, jā, un, un kā mēs stāvējām doma baznīcā augšā pierģelēm, tad, kad ienes Gvido zvaigzni, un tas, ja tu šito te darītu, tas būtu tikai fantastiski. Jā, tāpēc, kad, saproti, no, Jo to, ko darīja strēlnieki 15. un 16. Tātad, būtībā viņi 15. Uh, gadā, kad sāk veidoties uh, latviešu strēlnieku bataljonu Krievijas, Kriev, Krievijas armijas tie, tātad, struktūrā, ja? un, un uh, arī tad, tas, kad kā vi, nu, tad, tad šīs visas cīņas, un es saprotu, Silvija, es saprotu viennozīmīgi to, ka latvieši, tad, tad mūsu, mēs esam ārkārtīgi strukturēta tauta, jo mēs esam izglītota tauta. Saprotu, kad sākās eh, harnhotiešu tad, tad, kustība, ja patiesībā skolas, eh, cīmas, kurš atveda, atveda, atveda vācu, vācu eh, dziedāšanu, šo, šo man ir aiziet, aiziet dziesmu svētki, ja? patiesībā tas, ko mēs, mēs esam ārkārtīgi strukturēta strukturēta tauta. Un tu zini, es skatījos, es skatījos, tas bija, tas bija manuprāt, 13. gadā dziesmu svētkos, kad eh, tik, tik izdejoti tautiskie raksti. Un es domāju, kaut ko ta, tas vispār neiespējami, ja? Un, te, un, un, nu, nu, un, un virsvadītājs stāv augšā un kā viņi to vēro un seko. Un tajā brīdī Silvija saprata to, cik mēs esam organizēta tauta un cik mēs esam paklausīga tauta. Un kādai ir jābūt atbildības sajūtai tam, uh, kas mūs vada reāli, ja? un patiesībā tagad Šī šajā, šajā situācijā, ja, tas jā. ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, jā, un ir sevišķi, uh, es domāju, mums ir jābūt arī atbildīgiem. Jā, mums, ir, mums ir jāzina sava vēsture, bet mums ir jāatcerās arī šodienu un vakardienu, un, un mums ir jādomā. Mums vienkārši jo... jāzina mūsu vēsture, tu pareizi saki, un, un Tieši tā. Sil, saproti, Silvija, un šeit ir stāsts, stāsts kurš patiesībā aiziet ģimenē, ja? piedod, ģimene, ģimene ir tā, kura, nu, kura iedod, iedod kaut ir šos desmit baušļus, vai vienā patiesībā iemāc, jo katrs vecāks māca to, kas ir vislabākais vadītājs. Jā. Protams. Ne, nedod, ne, nedos neko sliktu. Jā. Bet arī patriotismu patiesībā tas arī ir audzināšana, tā arī ir ģimene. Tā ir ģimene. Ģimene, kur, kur ieaudzina vai nu tu mīli savu dzimteni, jā. vai nu tu viņā vienkārši esi un tu viņu lieto. Jā. Man, mēs ar māti, māti, man bija kaut kādi septiņi, astoņi gadi, mēs, gā, <laughs> mēs gājām, uh, mirušo piemiņas dienā mēs gājām pie čakstas, mēs zinām, ka var sakot, mam, iespējams, ka mammai tas bija sportiskais azarts, ja, bet mēs var sakot, gājām un zināja to, ka tas var sakot, nav, ka tas nav labi nu, tā laikā, bet uh, vienalga bet dažas, kaut kādā dažas veid... slēdz no skolām ārā, no, jā, no dārziņu skolas. Jā, tad, tas, tas bija. Mēs tikko nesen runājām, jā, ka, kad, jā, bet tās ir labā, bet mums ir labā bet mums, ziņas, bet, bet mums tā, ir labā arī, ziņas. Bet arī tā ir labā ziņa, jo tā pateicoties ir. tam, es patiesībā skatos uz dzīvi tā, kā es skatos tagad jā, jā, būdams uh, absolūti latvietis, savas dzimtenes patriots, uh, mīlot cilvēkus, ticot Dievam, vai ne? Uh, man liekas, ka Jā, varbūt nedaudz mums ir, nu, burtiski pāris minūtes, uh, lai tā kā pabeigt, mēs esam aizrunājušies un varbūt klausītājiem ir interesanti, es ceru. Uh, jā, nu, ir advent un, uh, nu, ir pēdējās jau faktiski nedēļa, vēl drusciņi un tūlīt jau būs skaisti un gaiši un es vienmēr saku, ah, tie, tie Ziemassvētki atnāks un atkal būs saule un atkal būs vasara. Bet, mm, nu, jā, kā tu sagaidi, vai tu kaut kā gaidi, vai kas notiek tev apkārt un ko tu vispār domā, kas ir advents laiks, kas tas ir priekš tevis, jo tu esi arī Katla kalna Uh, draudzes uh, loceklis, to es tur daudz, to es arī uh, televīzijas zvaigzni, mēs tev nesen redzējām raidījumā, kur Ilmārs Latkovskis vada, un tas bija ļoti interesanti, ko, ko tu stāstīji par, gan par to arhitektūru, kādā šī baznīca ir celt un tā tālāk. Jā, kas notiek varbūt, um, nu, tavā, um, tavas draudzes, nu, dzīvē kā tu gaidi, ka, kas, kas tev ir advents laiks? Man advents laiks noteikti šobrīd, mans advents laiks ir man tuvākie cilvēki, tā, protams, ir mana ģimene, man ir mazdēls, un es zinu to, ka tā kā Lārni, mana, mani bērni arī ir, nu, man, mans, mans vidējais dēls, patiesībā viss viņi ir kaut kādā pakāpē mūzikā, gan profesionāli, gan varbūt, teiksim, nu, tā, tādā um, amatieru līmenī, uh, mēs esam vienojušies to, ka mums, ka mums būs, 20, būs 24. datumā mēs visi <laughs> satiksimies brančā pa dienu, tāpēc mēs pārcelsim vakar, tāpēc, kad, protams, kad, ja tev ir trīs bērni un, ka, un katrs no viņiem, katram no viņiem ir sava dzīve, tad mēs satiksimies visi pa dienu, un tad katrs dosies tālāk savā dzīvē, jā, tas ir, manuprāt, tas ir pats, pats, pats skaistākais, un, nu jā, kad tev, kad tev ir, kad, nu, kad tev ir, apkārt savu cilvēku, tas ir ļoti svarīgi. Nu Un, nu, jā. protams, protams, protams, kad nu, arī, arī draud, draudz tā ir ļoti, ļoti nopietna, ļoti, ļoti svarīga lieta. Un patiesībā arī tas, ko, tas, ko mēs, ko, ko nu, mūsu nu, jau bijusī draudzes padoma, ko mēs, ko mēs taisījām šos pēdējos divus gadus, tas bija ļoti Nu, mums bija doma, ka mums vajag ņemot vērā Covid un viss tas, kas ir noticis, ka būtībā cilvēki palikuši atsvešināti. Mēs nu jā, taisījām, pro, mēs taisījām, mēs taisījām projektus, um, pro, projektu, kurā centāmies iesaistīt draudus locekļus, nu, tad, tad nevis, ka, nu, vismaz, ka viņi piedalās, ar, ar, ka viņi, mums pirmais projekts bija par Frici Bārdu, ka nevis tietamies, kad, kurš iemācīsies Friču Bārdas dzīvi, bet vienkārši, kurš viņu nolasīs. Jā, bija, mums bija brīnišķīgi. Es atceros to, to, jā, to koncertu. Anita, Anita Freiberga, mūsu draudz locekļa, viņa uztaisīja brīnišķīgu stāstu par Fricu Bārdu, un tad, tad šis stāsts no viņa vēstulēm, no viņa biogrāfijas papildināts ar dzējoļiem, ko lasa draudz locekļi burtiski pirm, nu, tā, tāpat. Un šajā gadā mēs tieši tāpēc, ja mēs ņēmām arī, mums, mums bija Garlības Merķels, kurš ir, bija, bija mūsu draudzes loceklis, un man šoreiz uh, bija patiesībā ārkārtīgi jaudīgs uzvedums par garlību Merķeli. Vai tas atkārtosies kādreiz arī, vai kāds? Vai, vai... Kas to, viņš piedzīvoja, pirmā reize bija, bija pie, pie Katlakauna draudzes nama, un otrā reize patiesībā bija ārkārtīgi svarīgi, ka Gunts Gailīts, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, viņš uzaicināja 18. novembrī, viņš uzaicināja, lai mēs parādam, jau, viņš, arī, viņš pats arī piedalījās šajā uzvedumā, un zina, Silvija, man godīgs, šī ir mana valsts reāls svētku virsotne. Mums tur bija nu, uzvedums, kurā tad, tad beigā, nu, kur, kur mēs, stā, nu, mēs arī izspēlējām Baltijas, Baltijas ceļu, ka mēs beigās sadevāmies rokās, bet tad, tad, finālā, ka mēs sadodamies rokās, un tas uzmums arī viņš bija tāds garš, un mēs stāvam klusējot. Un tajā brīdī, aiz, kad aiziet himna, aiziet Latv no nu, Latvijas himna, un tas, kā piecēlās kājās publika, saprot, vienā elpā, un man tajā brīdī izsit vispār korķis, es nevarēju sākt dziedāt, ja tas bija tā, ka, ka tu jūti, ka viss elpo vienā. Tas nozīmē, ka tomēr šī tā, tā, tā latvietība mums ir, ir visiem viena, un eh, patiesībā mēs esam piepildīti un pārpildīti ar savu mīlestību pret savu zemi, vai ne tā? Jā, tieši tā, un saprotu, un, un ka tu aizbrauc tur un tevi apkampi cilvēku un saka paldies jums, ja, ka man jau pat liekas, ka es pat, nu, ok, es arī sākumā tur ziedoju, bet it, ka, nu, visi kā pie, pierod pie kaut kā, ja, bet šeit tu pēkšņi sajūti šo lādiņu, ka viņi ļoti novērtē to par ko mēs varbūt paši reizēm vīpsnājam, pa, pa, pas, pasmaidam. Nu jā, protams, kā, mēs, mēs pat tieši, tieši tā kā saka, ja tā, tā dažreiz mēs kautrējamies būt patriotiski, jo, jo tāpēc, ka kāds par to var pasmaidīt. Jā. Bet tomēr Ziemassvētku tojas, un kā katru gadu, <laughs> <laughs> kā katru gadu, tie Ziemassvētki tuvojās, un es domāju, ka varbūt, kā mīļie rādījumi arī klausītāji, protams, pirms uh, būs tas noslēguma muzikālais sveiciens, kur varbūt jūs arī mājās klausoties šo raidījumu, vienkārši ciediet līdz dziesmiņu pazīstam katru, kā katru gadu, <laughs> ja? bet, uh, protams, es gribu jums visiem klausītājiem, jau arī tie, kas pēc tam skatīsies atkārtojumā un arhīvā, uh, nu jā, novēlēt jums šo atlikušo laiku līdz Ziemassvētkiem patiešām uh, nevis tā drudžaini skriet un, un, un meklēt spīguļus, kurus kaut kur varbūt vajag vai nevajag iekārt eglītē, kas, protams, ir svarīgi, bet, uh, nu jā, varbūt vairāk vai mazāk gaidīt šo, šo, dziesmas, dzie, šos Ziemassvētkus savā sirdī, uh, jo nu, katru gadu jau tas Kristus bērniņš nāk, bet viņš jau nenāk tāpēc, lai mēs nopirktu daudz spīguļus, viņš nāk tāpēc, ka mums varbūt ir dots arī šis advents laiks, kad mēs varam apstāties nedaudz, mēs varam būt klusumā un pārdomāt to savu pagājušo gadu. Un um, pārdomājot un atskatoties uz pagājušo gadu, es jums um, visas rādījumu arī Marija Latvija uh, komandas vārdā gribu pateikt lielu, lielu paldies katram ikvienam, kurš ir atradis iespēju ziedot naudu, uh, jā, nākt palīgā arī ar savu padomu vai būt klāt kā brīvprātīgie. Jā, paldies par jūsu ziedojumiem, jo bez jūsu dāsnuma nebūtu rādījuma arī Latvija, mēs nevarētu parunāties savā starpā, mēs nevarētu padziedāt, lai jums ir atlikušais laiks ir tāds diezgan, nu, vēl ar vien saturīgs, mm, bet vispirms, kā katru gadu, kā katru gadu, katru gadu no jauna, nu, tāds noslēguma muzikāls sveiciens jums rādījumā arī klausītāji. Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk, pie mums zemē ļaunā un uzsvetīcā. Nāk viņš katrā mājā, katrā sirsniņā, stiprina, kad vājā mūsu ticībā. Arī man viņš klāt uz acīm neredzams, valdā manu prātu, rokā vadīdams. Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk, pie mums zeme ļaunā un mūs svētīt sāk. Nu ja, paldies Arni par brīnišķīgām dziesmām. Varbūt noslēgumā mums ir viena minūte laika. Varbūt tu kaut ko gribi novēlēt klausītājiem, Latvijai. Jā. Es domāju, mīļie, mēģinām paskatīties jebkuru ziņu. Uh, ir anekdote par pesimistu un optimistu. Uh, esam optimisti. Jebkuru slikto ziņu var pasniegt arī savādāk. Jā. Es domāju, ka šis, šie rēdījuma nosaukums labās ziņas. Skatamies, skatamies uz dzīvi no pozitīvā. Austrē pumprē bija teiciens, lieliski izdevies rīts, es pamodos. Un tā visu dienu, un tā cauri dienu. Mēs jums novēlam lai mēs mostamies ne tikai katru dienu, bet arī katru gadu Ziemassvētkos. Paldies, mīļā rādījuma arī klausītāji par jūsu uzmanību vēlreiz. Paldies, Arni, ka atrad laiku un atsaucies. Un jāsveicien Rolandam Lapuķem un cerams, ka viņš arī kādu reizi pie mums atnāks. Jā, lai mums kluss, mierīgs, gaišs šis laiks, kaut arī lietas līst ārā. Bet tas... Sidrabiņu lietiņš līst. Sidrabiņu lietiņš līst Ziemassvētku vakarā, lai jums priecīgi, miļa eh, rādījuma arī klausītāji. Vēl jau līdz, līdz Ziemassvētkiem ir gandrīz nedēļa. Lai jums jauks vakars. Paldies, paldies Arni. Paldies. Raidījums labās ziņas par Kā aktuālo sabiedrības procesiem un labo mūsu vidū ir iespējams pateikt